jedne pozitivne e, studentske priče. Naime, studenti Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu vrlo su marljivi i rade na svom novom časopisu. Časopis se zove Reaktor ideja i promovira znanost, a za časopis mogu pisati svi zainteresirani mladi znanstvenici. Ekipa kemičara je izbacila i crowdfunding kampanju kojom žele prikupiti još nešto sredstava kako bi im časopis mogao nesmetano izlaziti. E, također zainteresirani su i za suradnju s riječkim studentima ako se netko jedan dan želi ukušati. Stipe Barač je riječanin, student kemije s adresom u Zagrebu koji marljivo radi u organizaciji časopisa, a otkrio nam je sve što trebamo znati te kako im možemo pomoći. Sve detalje e, moći ćete naći i na internetskoj stranici Radio Sove kao i link na kojemu možete pomoći mladim i ambicioznim kemičarima. Poslušajte. U studiju Radio Rijeke u Sovinom programu mladi student Stipe Barač, međutim e, riječke i zagrebačke adrese o čemu se radi zapravo on je riječanin, ali studira u Zagrebu i to studira kemijsko inženjerstvo. Stipe, dobro večer. Dobro večer, Mateja. Pozdrav. kako si? Pa evo, lijepo sam, dobro sam. <laughs> Dobro. E, Stipe, evo ti si, nije tipična priča jer si zagrebački student, odnosno studiraš u Zagrebu, međutim postoji dobar razlog zašto si e, ovdje, a to je zato što vi na fakultetu pokrećete nešto, odnosno već je to nešto, već, ste pokrenuli, međutim treba vam ono malo pomoć da se proširi, proširi glasa i tu se radi o jednoj crowdfunding kampanji, pa ćemo i o tome nešto malo kasnije. O čemu se radi, Stipe, što ste vi to pokrenuli na e, faksu? Dakle, studentska sekcija osnovala studentska sekcija koja je unutar Hrvatskog društva kemijskih inženjera u Zagrebu. Mhm. E, dakle, e, okupili su se studenti. Cilj studentske sekcije je bilo promocija znanosti i e, predsjednik studentske sekcije je pozvao prvo na sastanak glavnu urednicu i dao je predlog da bi on tio da se oformi nekakav časopis na fakultetu. Toga nije bilo prije. Ona je isprva to odbila mhm. i malo se premišlja, na kraju je ipak odlučila da će pristati na pokretanje časopisa, kupila je oko sebe par ljudi, ja sam bio jedan od tih. I prvo smo htjeli kako ćemo nazvati časopis i naš časopis se na kraju nazvao Reaktor Ideja. Dobro, zašto Reaktor Ideja? Pa reaktor je dakle uređaj ili kemijska jedinica koji daje nekakve produkte, mhm. znači on može raditi kontinuirano ili diskontinuirano i na kraju mi nešto dobijemo, znači dobijemo nekakav konačni produkt. Tako smo mi nazvali svoj reaktor ideja, zato što ćemo u njemu pretočiti svoje ideje mhm. i na kraju ćemo dobiti članke, i uključit će se, aktivirat će se cijela zajednica na fakultetu. Sjajno. E, budući da ste vi, eto, kao što si već rekao, kemijski inženjeri, odnosno područje je e, znanosti kemije, e, o čemu će biti riječ u časopisu? Hoće li to biti samo kemija? E, ovako, časopis je podijeljen u četiri dijela. Mhm. To su kemijska posla, znanstvenik, boj inženjerstva i stand-up kemičar ovako, znanstveni dio, znači e, članci završnih radova, e, članci koji su e, nagrađeni sa rektorovom nagradom će biti u području znanstvenika, znači tu se obrađuju znanstvene teme. Kemijska posta donose vijesti iz kemije, dakle primjer, časa, primjer jednog članka u kemijskim poslu je dodjela Nobelove nagrade za kemiju mhm. ove godine što je bila i za fiziku i za ekonomiju i za mir i sve to uključeno u kemijskim mm poslovima. Boj inženjerstva, dakle naš fakultet i cijelo sveučilište u Zagrebu mhm. se bavi sportom. Tako, u bojima inženjerstva se, e, su uglavnom članci koji se bave sportskom tematikom, a stand-up kemičar je posvećen kao nekakav zabavni sadržaj u kojemu imaš u kojoj postoje e, križaljke, rebusi, mhm. nagradni zadaci. Dakle, asistenti s našeg fakulteta sastave nagradni zadatak i ko se prvi javi dobije nekakvu nagradu. E, budući da se ovo tiče Zagrebačkog fakulteta, a ne naših e, studenata, pa jedno pitanje ovako koje bi možda moglo biti interesantno za naše riječke studente, e, je li možda moguće da dođe do nekakve suradnje pa da naši znanstvenici možda objavljuju ili pišu za jednog dana za vaš časopis? Svakako mi smo pokrenuli već suradnju. Nije to samo časopis za naše studente. Mhm. Dakle, to želim naglasiti. E, tu pišu, za taj časopis pišu i studenti sa PMF-a, sa PBF-a, znači mhm. to je prehrambeno-biotehnološki fakultet, e, sa farmacije, mhm. sa, znači PMF-a, to sam već rekao, i sad pokušavamo e, uspostaviti suradnju sa biotehnologijom u Rijeci i sa fizičarima riječkim. Isto Odlično, eto tako da imamo i nekakvu poveznicu sa našim eh, riječkim da. Nama je u cilju da se znanost mhm. promiče, nije uopće bitno iz kojeg grada jer je to sve onako slično. E, ovdje si Stipe prvenstveno zbog širenja glasa kao što sam rekla i zbog te kampanje. O čemu se zapravo radi, kako naši studenti ili bilo koji slušatelji koji u ovom trenutku slušaju mogu pomoći da vi nastavite dobivati financije za časopis? Da, dakle mi prikupljamo financijska sredstva, pokrenuli smo crowdfunding kampanju. Mhm. što je nama cilj? Nama je cilj prikupiti 3000 dolara. Do sada smo već prikupili 75% od e, tog iznosa, možda čak i više, ne znam sad točan e, broj. Veliki, velike pohvale smo dobili od profesora, od asistenta s našeg fakulteta, od drugih, e, drugih mhm. ljudi koji su u zapravo u akademskoj zajednici, tako da želim ovim putem pozvati svih koji žele, kampanja traje još 10 dana, mhm. da nam pomognu da ostvarimo naš cilj. A e. zapravo što želimo? Želimo da, da dobijemo financijska sredstva kako bi mogli tiskati časopis za naredne mjesece. E, dakle, sve što trebaju zainteresirani je otići na internetsku stranicu koja će naravno biti na našem webu Radio Sobe, pa će ljudi ne moraju sad zapisivati na brzinu stranicu. I van i ban. <laughs> tako je, nego ćemo mi tu stranicu i sve potrebne detalje e, istu tu danas na večer e, dignuti na našu internetsku stranicu Radio Sobe, pa će svi moći tako tim putem vidjeti adresu. Ja želim Stipe vama puno sreće, naravno da skupite 100% od tog iznosa, da se nastavi Može biti 150. I 150, jasno. Mi nemamo granicu. <laughs> ja, pa. Da se nastavi tiskati časopis i da ostvarite jednu lijepu suradnju e, među studentima i da uključite i riječke studente. Mm, rado bih pozvao sve one e, sa područja znanosti ako žele pisati za ovaj časopis. Isto tako se mogu slobodno javiti koji imaju nekakve lijepe i dobre ideje i e, želim se zahvaliti e, svima koji su do sada uplaćivali određene iznose i čak oni koji nisu, svima onima koji nas podržavaju jer nama to puno znači. Hvala Stipi Baraću na ovom lijepom e, razgovoru i isto tako redakcija Radio Sove želi puno puno sreće i nadamo se da ćemo mi ovim putem i pomoći.